وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əziz qardaşlarım, hər şeydən əvvəl sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Uca Rəbbimiz bizə ən gözəl və ən kamil olan din, İslam dinini göndərmişdir. Allah subhanə alə Quran-ı kərimdə buyurur, Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməntu aleykum ni'məti və radeytu ləkum l-İsləmə dinən. Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan neymətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı beyanib seçdim. İslam dini bütün gözəl əxlaqi keyfiyyətləri özündə cəm etmişdir. Həmsinin bütün pis əxlaqlardan da insanları çəkindirmişdir. Əziz qardaşlarım, sizə Cəfər ibn Abi Talibin Həbəşistan kralı Necaşiyə gedişlərini nəql edəcəm. O, Cəfər ibn Abi Talib radiyallahu anh Həbəşistan kralı Necaşiyə belə demişdir. Biz ərəblər İslamdan əvvəl cahiliyyə biz İslamdan əvvəl cahilət, cəhalət içində yaşayırdıq. Bütlərə ibarət edir, ölü heyvan əti yeyirdik, pozğun işlərlə məşğul olur, qohumluq bağlarını qırır və qonşuya pislik edirdik. Aramızdakı gücülər zəiflərimizin haqqını tapdalayırdılar. Nəhayət Allah subhanətə bizə öz içimizdən əlsil nəsəbini tanıdığımız, düz danışan, əmanətə xəyanət etməyən və iffətli bir adamı Peyğəmbər göndərdi. O bizi tək Allaha ibadət edib, heç bir şeyi ona şərik qoşmamağa, bütlərdən uzaq olmağa çağırdı. O bizə düz danışmağı, əmanəti yəsinə qaytarmağı, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi, qonşuya yaxşılıq etməyi, və nahaq yerə qan tökməməyi əmr etdi. Həmsinin pozğunluq etməyi, yetimin malını yeməyi və yalan danışmağı bizə qadağan etdi. Biz ona iman yatırdik, onun dediklərini təsdiqlədik, halal buyurduğunu halal və haram buyurduğunu halal qəbul etdik və haram buyurduğunu haram qəbul etdik. Elə buna görə də dövrümüz bizimlə düşmən oldu. Bizi dinimizdən döndərib, dədə babalarının dininə qaytarsınlar deyə bizə işgəncələr verməyə başladılar. Onlar bizə zülm etməyə başladıqda biz sənin ölkənə təşrif buyurduq. Patişahlar arasında səni seçdik. Sənin bizə zülm etməyəcəyinə, bizi öz himayən altına alacağına ümid etdik. Bu hədisdən görünür ki, İslam dini insanlara bütün gözəl əxlaqi keyfiyyətləri təbliğ etmişdir. Bu gözəl əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də hər bir haqqı olanın haqqını ödəməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədiniyə gəldikdə sahabələri, mühacirlərlə ənsarları bir-birinə qardaş etdi. O cümlədən də Əbu Əyyub Ənsari, o cümlədən də Salman Farisi ilə Əbu Davudu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və qardaş etdi. Və Salman Farisi bir gün Əbu Dərdanın evinə gəlib onu ziyarət etdikdə ona gözəl bir nəsihət edir. Və buyurur ki, Rəbbinin sənin üzərində haqqı vardır. Nəfsinin sənin üzərində haqqı vardır. Ailənin sənin üzərində haqqı vardır İleyse her bir hak sahibine hakkını ver. Ebu Derda radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip bu sözler ona verişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Salman doğru söylemiştir. Bu hadis haklar hususunda her bir Müslüman için meyar olmalıdır. Yani her bir Müslüman onun üzerine düşen hakları bilip ona da uygun olarak emel etmelidir. Yani her bir Müslüman bugün bugün de size Həmin haqlardan biri barəsində danışacağım, o da qohumluq əlaqələrini saxlamaqdır. Qohumluq əlaqələrini saxlamaq. Allah subhanələ Quran-ı kərimdə buyurur, İnna Allah ya'muru bil adl vel ihsan ve ita'zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkar vel baghi ya'izukum la'allakum tezekkerun. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumların haqqını verməyi əmr edir. İğrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə ümid nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Yine başka bir ayda Allah subhanahu teala buyurur ki وَاَتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا Qohum əqrabaya da, yoxsula da, müsafirə də haqqını ver. Lakin malını lazım olmayan yerə israf etmə, sərf etmə. Əziz qardaşlarım, Qohumlar və əlaqə saxlamaq hər bir müsəlmanın üzərinə düşən vacib haqlardan biridir. Bu haqqı ödəmək sayəsində, yəni qohumlarla əlaqə saxlamaqla müsəlman bəndə cənnəti qazana bilər və ya qohumlarla əlaqələri kəsməklə cəhənnəmə girə bilər. Əbu Əyyubul Ənsar radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm səfərdə ikən bir bədəvi onun qarşısına çıxdı və Ya Rasulullah, məni cənnətə yaxınlaşdıracaq və oddan uzaq, uzaqlaşdıracaq əməl barədə mənə xəbər ver, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona belə buyurdu, gərək Allaha ibarət edəsən və heç bir şeyi ona şərik qoşmayasan, namaz qılasan, zəşat verəsən və qohum əqraba ilə əlaqə saxlayasan. Hədisdən göründüyü kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən şərəfli və ən böyük ibadətlərdən sonra adama qohum əqrabası ilə əlaqə saxlamağı əmr edir. Demək, qovum əqrabə ilə əlaqə saxlamağın bu şərəfli ibadətlərdən sonra zikr olunması, həmçinin bu əməlin insanı cənnətə yaxınlaşdıracaq və cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq əməllərdən olması onu göstərir ki, qovum əqrabə ilə əlaqə, qovum əqrabə ilə əlaqə saxlamaq ən fəzilətli əməllərdəndir. Başqa bir hədisdə Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim. Allah subhanət hələ buyurur, mən ər-rəhmanam, mən rəhmi yaratdım. Rəhim ərəbcə qovmuluq əlaqası deməkdir. Yəni, rəhm sözü Allahın ər-rəhman sözündən götürülübdür. Ona görə Allah subhanət hələ buyurur ki, mən ər-rəhmanam, mən rəhmi yaratdım və öz adımdan ona ad verdim. Kim onu birləşdirsə, mən onu birləşdirər. Yəni, hər kim qovma qələqələr möhkəmdirərsə, Allah onu öz rəhmətinə qovuşdurar. Və kim də onu kəssə, mən onu kəsərəm. Hədisdən də aydın olur ki, Allah subhanətə alənin öz adından ona ad verməsi, habelə qohumluq əlaqəsini saxlayana rəhm etməsi və onu kəsənin cəzalandırması bu əlaqələri qoruyub saxlamağın nə dərəcədə mühüm və nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək imandandır. Əbu Hüreyra radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Kim Allaha və axirət günə inanırsa, qonağına yaxşı baxsın. Kim Allaha və axirət günə inanırsa, qohum əqrəba ilə əlaqə saxlasın. Kim Allaha və axirət günə inanırsa, ya xeyir söyləsin, ya da sussun. Həmsinin qohum əqrəbəni, qohum, ələ, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək ömrü uzadır və ruzini çoxaldır. Yəni, qohumluq əlaqələrini saxlamaq insana ahirətdə fayda verdiyi kimi, bu dünyada da fayda verir. Enes İbn-i Malik radıyallahu rivayet edir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Qoy ruzisinin çoxalmasını və əcəlinin yubarılmasını istəyən kimsə qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsin. Hədisdə ruzinin çoxalması deyildikdə, malın xeyir bərəkətinin artması nəzərdə tutulur. Əcəlinin yubarılması deyildikdə isə ömrünün uzadılması nəzərdə tutulur. Yəni Allah subhanətə alə qohumluq əlaqəsini saxlayan şəxsin ömrünü həqiqi mənada uzadır. Kim qohumluq əlaqələrini saxlayarsa, onu bərpa edərsə, həmsinin qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirərsə, əhl əyalı da onu sevər. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur, qohumlarınızla əlaqəli saxlamaq üçün əsil nəsəbinizi öyrənin. Çünki qohumlarla əlaqə saxlamaq adama əhl əyalının sevgisini qazandıran, var dövlətini artıran və ömrünü uzadan bir səbəbdir. Hədisdən göründüyü kimi, qolunun qərəqələrini saxlamaq insana əhl-əyalının sevgisini qazandırır. Əhl-əyalının onu sevməsi də Allahın onu sevməsi deməkdir. Çünki Allah subhanət hələ bir kəsi, bir kəsi sevərsə, əmr edər insanlar da onu sevər. Bu xüsusda Allah subhanət hələ buyurur ki, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaqdır. Əziz qardaşlarım, qohumluq əlaqələrini birləşdirən adam böyük savab qazandığı kimi, qohumluq əlaqələrini kəsən adam da böyük günah qazanır. Odur ki, qohumluq əlaqələrini kəsən kimsə cənnətə daxil olmaz. Cübeyr ibn Mutim radiyallahu rəvat edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini işitdim. Qohumluq əlaqələrini kəsən kimsə cənnətə daxil olmaz. Burada cənnətə daxil olmaz dedikdə, iki şey qəsd oluna bilər. Yəni, kim qohumluq əlaqələrinin kəsilməsini halal sayarsa, yəni Allah və Peyğəmbərinin haram buyurduğunu halal sayarsa bilərəkdən bu adam cənnətə girməyəcəkdir. Allahın və Peyğəmbərinin haram, haram etdiyini halal sayan cənnətə girməyəcəkdir. İkinci də odur ki, həmin şəxs əgər qohumluq əlaqələrini kəsirsə, cənnətə ilk girən insanlardan olmayacaqdır. Yəni, bu günaha görə cəzasını çəkəcək sonradan cənnətə girəcəkdir. Başqa bir hədisdə də Əbu Musa radiyallahu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, üç sinif insan vardır ki, cənnətə daxil olmayacaqdır. İçki düşkünü, qohumluq əlaqələrini kəsən, bir də sehri təsdiq edən şəxs cənnətə daxil olmayacaqdır. Qohumluq əlaqələrini kəsən adamın cəzasını Allah subhanətə alə axirətdə verdiyi kimi bu dünyada da verir. Kim qohumunu qərərqərən kesəcəksə, bu dünyada da Allah subhanət ona cəza verəcəkdir. Əbu Bəkr radiyallahu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, günah sahibinə verilən cəzanın ahirətə saxlanılması ilə yanaşı, bu dünyada da tezliklə verilməsi üçün, yəni həmin cəzanın bu dünyada da ona tezliklə verilməsi üçün təcavüz etmək və qohumluq əlaqələrini kəsmək kimi günahlardan daha uyğun bir günah yoxdur. Yəni, azığını gedən və qohumlu qərarlarını kəsən adam Allah tərəfindən həm bu dünyada, həm də ahirətdə də cəzalandırılacaqdır. Əziz qardaşlarım, qarşılıqlı, qarşılığını vermək məqsədi ilə qohumluq əlaqələrini saxlayan kəs, əlaqə saxlayan adam sayılmır. Yəni, Allahın bizə Allah rızasını qazanmaq məqsədi ilə yox, məhz əvəz-əvəz etmək üçün qohumluq əlaqə saxlayan adam əlaqə saxlayan adam sayılmır. Yəni, yalnız qohumları onu ziyarət etdiyi təqdirdə həmin qohumları ziyarət edirsə, bu əlaqə saxlamaq sayılmır. Həqiqi əlaqə saxlayan adam o adamdır ki, qohumları, qohumları ilə əlaqə saxlamaqda məqsədi Allahın rizasını qazanmaqdır. Savab Allahın əmrini yerinə yetirmək, Allahın rizasını qazanmaqdır. Abdullah ibn Amr radiyallahu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qarşılığını vermək məqsədi ilə qohumluq əlaqəsini saxlayan kəs əlaqə saxlayan adam sayıla bilməz. Lakin həqiqi əlaqə saxlayan adam o kimsədir ki, qohumu onunla əlaqələri kəssə belə onunla yenidən əlaqə qurur. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizi qohumların haqqlarını layiqincə ödəyən və bunun sayəsində də cənnəti qazanan müsəlmanlardan etsin. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli zambin فاستغفروه واتوب اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له və şəhədu ənə Muhammədən abduhu və rasulü. Əziz qardaşlarım, hər birimiz öz özlüyündə Allahdan qorxmalı və hər bir haqqı olanın haqqını ödəməlidir. O cümlədən də qohumlarla əlaqə saxlamaqla qohumların haqqını ödəməlidir. Qohumlarımızla əlaqə saxlamaq üçinsə əsl nəsəbimizi öyrənməliyik. Yəni, qohumlarla əlaqə saxlamaq istəyən kəs öz əsl nəsəbini, əmilərini, dayılarını, bibilərini, xalalarını, və digər qohum əqrəbələrini tanımalıdır. Qohumlarını tanıma, tanımayan adam onlarla əlaqə saxlaya bilməz. Cübeyr ibn Mutim radiyona rəvat edir ki, mən Ömərin minbərdə ikən belə dediyini eşitdim. Əsl nəsəbinizi öyrənin, sonra da qohumlarınızla əlaqə saxlayın. Vallahi, hər kəsin öz qardaşı ilə arasında inciklik ola bilər. Və əgər qardaşından inciyən kimsə, aralarındakı qohumluq əlaqəsinin mahiyyətini bilsəydi, bu bilgi onu əlaqələri kəsməməyə təhrik edərdi. Yəni, onu bilsəydi, əlaqələri kəsməzdi. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu demişdir, əsil nəsəbinizi qoruyun ki, qohumlarınızla əlaqələri möhkəmlədəsiniz. Çünki qohum nə qədər uzaq olsa da, sən onunla əlaqə saxlasan uzaq sayılmaz. Həmçinin qohum nə qədər yaxında olsa da, sən onunla əlaqəni kəssən, o yaxın sayılmaz. Qiyamət günü hər bir qohumluq əlaqəsi öz sahibinin önünə gələcək. Və əgər bu adam qohumluq əlaqələrini saxlamışsa, onun leyhinə, yox, əgər qohumluq əlaqəsini kəsmişsə, onun əleyhinə şahidlik edəcəkdir.